un último llamamiento a la cordura. Es difícil encontrar un día en el calendario en el que tan pocas personas puedan hacer tanto daño a tanta gente. Euskara zure zurudu rapozgara jure agerturatzeak atik sortu daitezkeen osasun kalten erantzule egiten. Zera honek egin zekulako abezka izko itzelik ematen du, baina! Hau da, pesta hau da! de pasaje Komeni ez aien gauza ez da Gizon burutsu horiek militarrek Poliziek eta gobernuek egin dezatela ez ikusiarena Bat, horai bazko zero betu lertzen diatzena Neure burua ez bera ya te hey, hey, Hementxe gaude, entzule eh, berri zere, hementxe gaude Zein du errua, eh? Zein du errua, buruanek izan gudu, matxorak izan gudu, hirik eh, izan gudu Hirik ez dut uste errurik izan gudu ikontan Ez da, gertzen ibili, <coughs> nondik ibilen zan Nen gaitzen zera Zerriko da, ibili Eh, eh, horrein eh, digere, espainiago, hospitalen batean aldugu, eh, eta horrein digere, Zer, gu galdutu galdutzen dugu, baina ez du, dut eh, eh, dinez ez dute lokalizatu mutila, eta... Baina! <coughs> Zutzatu zara ibili! Eh, Entzule, maitia, hemen txekau de programa egiten berriz ere! zeinek du errua, ba... <clears throat> Ba, guk e, programa hau egiteko daukagun outurak Gitarro de errua, baina bentsako dea Aztebete bai! pasada eta nintzen dut ere Hau gara eta ez txerria Utzi txerria pakian, mesedez Bai, mesedez, bai, mesedez, bai, mesedez, bai, mesedez Bada ez zerek izan gure txerria, gure gaurko saioaren leitmotifa motiza Gaurkoan Gaurkoan Eh, Santo Tomas, Santo Tomas eh, ez bezperan gaude gaur, bai, gu, bai, zuetaniko asko gentzun duzuten erako, zai, ba, bai, Santo Tomás iragan izango dala, baina... Ja, des, no? pasatuta baino, despasatuta. Ba, zertarako, zertarako, zertarako, ba, bai, ba, eneuko solstizioa ospatu berdela ulertu lertzen dugu. Baina, eneuko. Eh, baina, baina, Euskal Herri osoa zeharkatzen duen gore pelikula hau, beharrezko alda, eh? Gore! Eh, bai, ore. Hori izan, eh, zea, estatu batotako txabaia. Bai bai bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, zinema, zinema eta dokumentala e- egiten, eh, zea, eh, oitura zuen. Bai, bai, ba, horrein espatze dezula, eh, zea, eh, presidenteak eta, eta baita ere, aipatze dezula, txerria, txerria, txerria hori omena. Bai, noski, noski, guz zer gara bagu, bat, Etxerri eh, herria, txerri herria, Bai, herria, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, bihar, osea, eh, aipatu dute, zea, hau, e, noa zan, Marrano, ah, ah, marrano, ah, marrano, bai, presidente berria marrano bat, dala, tanto bai. Tomas Egonian gainera izendatuko dute, bai. bueno, aurreko ano, ez izan da, por cierto, bueno. bai, por cierto, etxia, eh, eh, zea, eh, eh, erreka edo ibai batetik gertu daukazuen guztiak jakin dezazuen eh, gizon honek esan duela zubi guztiak enduko dituela. Ah, bueno, <laughs> Eh, ba, ba, egiten. Bai, bati baino gehiagoi, ba, ba, txalopaz. Ja, aztua zuen, eh, igeri egite horrek zer, ja. zer supresan zuen, baina igeri egiten nasi berko gara berri. Eh, oi! Zubiak, kentuko ikutizki dute. Ai, la leche, da betxe, ai. Ba, eta, bueno, eta, bueno, reformak, eta, ba, eta, barra, to, zein dut esabia la buena asuntua, eh. Jori, ba, ba, ba, oh, oh. ba, ba, kristo en posta marrun dia zu, porque etxeko zukaldea deskojonatuta dukat. dokat. Ah, ba, pasan garaia, reforma batzuk egiteko. Bai, bai, nik ere, bai, nik, teiatu eh, bat, teiatu handaukago, dazkajor, zulo batzuk, eta, Patrikan ere bai, baina eta, eta gobernuak erreforma egingo ditu. Ole! Ola, bai, bai, bai. hostia. Bai, bai, bai. tipo jatorra, jakin izan banu agian. Ba, marrano. Agian. Eh, lehenago jakin izan banu, ba, beste batzu emango nioke. Bai. Boska, eh, agian. Eta e, gainera gure entzule e, eh, bueno, la, e, eh, lendakari berria denez, e, bueno, laster... E, presidente, presidente. Presidente, barco. Bai, hor su considente lendakari okupa eri da, horregatik zain. Ez, ba, baina, bueno, emendik aurrera noski, ba, amatxura be tebilen munduan, mm, bueno, egin barco dugu parodiaren bat, edo imitazaren bat, edo... Bueno, ez, ba, bueno, ba, ba- lasai laguno que gudau, kau emende, errenen gomendioa Eta klikakakakara berrek eh, zue ere bai eh, Luzatzen dizue mm, truko mm, ikaragarri bat eh, Hau da, bilera edo, bueno, adeo zein akontezimento sozialean mm-hmm. Jendiarekin jatorre eta txistosoa geratuko zarela Txispeantea bai, bai. Txispeantea eta akorra eta eta aiz, ze, ze, ze, ze, ah, oh. ze, grazilea Tipo, tipo, tipo, ba, ah, gehiago tante ditu berdua Bakarrik bai. egin behar zutena, hau xe da Artzen bai. zute, hau hau Boligrafo bat? ah, poligrafo. Claro, jendeak ez duelako ikusten. Ah, sartzen dezue. Hauan, ah, eta... Bordun, marrano rasoi, zara. Ah, mi usted? Ah? Mi usted? Eh! Mi Eh, funtzionatzen dago! Unos en tu casa. Eh! Egia da! Egia da, Egia da, Egia Egia da, Egia da, Egia te, te van a las patillas y cortaditas, vas a andar con los huevillos. Esta es una froga, azúcar, echean. Y el curio de la copa, va a mozorro, a tu ahora, ahora, ahora, Está, marrano. Y y dice, dice que visto este en la boca, veo un montón de, de, posibilidades para salir de la crisis, hacer unas pequeñas reformas y, y, y, y, y bueno, eh, haciendo que los mercados uh, uh, recuperen la confianza. Perfectamente, perfectamente, ¿Vale? sí, sí, ¿Vale? sí. ¿Eh? sí. Izugarria es da, izugarria. Bai, Askoz, arrazoituagoaz, somatzen eh, du nebre que ni ya ve todo el eta bizarra, está egia, egia, Esaten genuen bezala, esaten genuen bezala, bai, gaurkoan, gaurkoan, ba, Santo Tomas, San Tomas, eh, bezpera dugun ontan, San Tomas. San dejas. Santo, eh, eh, eh, Esa, esa, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, lenguzu gertuko horri, eh, horrei, eh, kutoari, hau da, zerriari, eh, eh, eh zerriari, bai, bai, zerriari. Amak esaten dian bezala, ai, zerria, ba, leno, bat, eh, zerriari, bai, garaian, etxean, Bizi nintzanean, ues, egin eta eh, amak esanten ziala Ai, zubait txerria Ai, zeu saia dakarzune, eh, zea Baina, baina, baina, eh, santo baso ondoen Ondoen, eta nize, txistorra, na Eta amak esaten zidan, ateratzen nintzanean Kontuz txistorrarekin Kontu txistorra ekin, eh? Bai. Pasatu gabe, kontu txistorra ekin dani ni bai, bai lase, ama, e, eh, pixarin ondoren e, berriz gordeko dut Bai, bai, bai, eta gainera, bai, bai, zuku bai, bai, Eta zuku, ba, eh? bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, zuku, kondoiak horrela pentsatzen zu ama Keskatuta zegoela, ea segiten zuen txistorra eta Eta, eta, beste eta, jateko, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, beroa eta, eta, eta, eta, eta, eta, 嗯 Eh, eh, bakizu, beroa, ah, eh, joder, eh, eh, eh, ahondilla, eh, borrilla, mm, jode, oh. eh, bai, txistorra, jode, espia, espia. Txistorra eta horretan jartzen dutena, eh... Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. bai, bai, bai, bai. eta naskia, eh. Bai, bai, bai, nuke chorizo ez egindako bat, dala, ez nola bete izateko, ez... Ah. Grazas, grasa chorizo Bueno, que nire... Ia da bai, bai, euskarriko mak asko, asko, asko, asko, asko, asko, asko, asko, asko, asko, asko, asko, asko, asko, ez da bidezkoa, ez zerri gizara, joak, ze, ze, ze, ze, ze, ze kulpa dugu zerrilla. Ze esaten dion, zerrilla, zerrilla, zerrilla da hau, zerrilla den hau, hau da horreta. Hau da horreta, Hau da ez, ez, zerrilla, eh. Azkotan esan digute guri, zerrilla da zerrilla da zerrilla. Ei, zerri, izau, Bai, egin Bai, bai, bai, bai, jetxi pixka jetxi uba bai. Oh, oh, oh, oh, oh, Oh, Hauran, haurten topatu dugu, topatu dugu, dokumento izugarri bat, bueno, guk ez dugu topatu, berez, eh? ikerrek topatu du, ikerrek. bai. Eta ikerrek bidali dugu, matxura buruan, abildua gemail.com Hori da, hori da, eta ba, batzuen ere aukera, beheratzi lau iru, bos zazpilau, zero zazpi telefonoa ere. Baina hori bakarrik. Bai, hombre, bai, bai, bai, bai, bai, Karatzeko. Zurre eta lur, arri eta eta zor, Estu eta larri. Estu eta larri. Estu eta larri. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, zalentzari gale. Zalentzari gale. Zalentzari gale, eta larri izango direla. Bai, bai, bai, bai, protagonista, Bai, bai, bai, bai, bai, zerria. Espero ezagun, ba, programa hau entzun ostean gure entzulek, behintzat. Ikasi dezaten zerria errespetatzen. Eh? Ja. Zerriaren erabakia bai, bai. errespetatzen. Zerriaren erabakia errespetatzen. Ez Bai. Lehen hemen dikaren pasada lagun bat eta biaz donosti jarri barute zea txistorra veganak. Bau. Eta uste dut, uste horrek, e, eh, hau eia badakitela zerbait. Bai. E, gertatu ah. zenaren inguruan. Uste dut, bai. hauek ere bideiatu zutela. Bai. E, bai. Bai, hau eik dokumentu hau entzun dute. Eik dokumentu hau entzun dute. Zer, bai, bai, bai, primizia, bai, bai, bai, primizia mundialean esan baino, esan baino, esan baino, esan baino, esan baino, esan inter, esan bai, Eta bihar, zea, donostima, prestatuko dute bai. eh, txistorra veganoak, eh, eh, azkekin zakoak bai, bai, Muxu bat, ebendikan Bai, bai Eta tira, bai, ba, ba, eh, bai, ez bezala, ba, gaurko saionek, eh, ba, ba, zerriari eta txistorrari eta, eta oroar santomas egunari egingo diogun, eh, honek, ba, bueno, ba, gure entzuretako batzu behintzat, ba, pentsa astea eh, pentsa, pentsa, Hausnartzea Hausnartzea Ausnartzea Ausnartzea, ausnartzea Ausnartzea Ausnartzea, ausnartzea ze txerri txerri gixara joa Nontxo Hombre Hombre Zein dizu eh zara ze dagoen txerria eta artean Bai Beti beti esplotatzen dute eta aprotxatzen dute Dena den den dena e e dute Den dena deratzen dute Amaik eta Emate dizkiten ustegun ere, Antzeko dira. Ai, ai, ai, ai, ba, bueno, bueno, bentsat, ba, langile sentitzen bazarete kontzientzia hori, porque, claro, egun, gutxi daure, ba, kontzientzia baldin bat zuen, ba, bentsat, jartza zuen txerriaren azalean, kontxo, eh. Eta, eusen kasuan, esnatzen batean, bai, bai, bai, ba, sartu hankak, eh, ba, ur beroan edo, balde batean, eta itxaron, eh, bai, Baina horrela, ez itxaron de balde. Ah, ba, <laughs> <laughs> bueno, ya me balde, ya me balde, chaval. Egia bai. san, e, e, irrikitan dago, irrikitan dago, entzuteko irrikitan dago. Ze dokumentu izugarri bildu digun gure ikerre Bai, bai, bai, bai, lagunok. Del oso. E, eh, gainera, orain, gabona direla, e, eh? bueno, torriko direla, noski, ba, eh, guzti hau, e, eh, urezatuko dugu, e, gure txampain oberenarekin, ba, eta dia gure klikak kadaber, eta, eta gure mm, gabonetako aruntzioen, e, zea, ish, mm -hmm. eh, mhm. aterako dugu, mm -hmm. hortartian. Gogoratu bai. Espuritak egiten, bai. hola, Entzuliz, entzuliz, entiliz, eta, egin mm, da, hau, e, kondon, kondon niu, egiten duena egiten duena, kondon niu, e, ah, ah urbuiak, burbuiak. Ah, bai, kaba, burbuiak. Hori, kaba da, kaba da. Ah, ai. kaba, kaba da, kaba da. Kaba nen, ez ez kaba. Kaba net. Bai, bai, bai. Kaba net. Eh, eh, kaba net da ez el que bai, bai el bebe bai, kaba net. gure esponsorrak, eh, klinika da berrenten, da himenek, ba, ba, ospikazetik behiztituen produktu, produktu pilla horren or, artian. Ba, zuen gustoko edo, edo, beharretan zauden, zaudeten zeo zer topatzen baduzu, eba, akizu, eh? Oh. Matxura buruanan, arr, eh, abindua, eskatu eta eskaera. El que izkizu dugu, bai, bai, bai. va, va. Bueno, es nada Bai, es que en tú le. Solo digo una cosa, que Zure etxan edukiko tú que va Bai, bueno, va, es Santuko dugu ya dokumento bai, sonora. Bai, bai, bai, nik uste, bai, nik uste, eh, la garaia. Bai, bai, behar bezala orkestu dugu, presa dute, entzule maiteak, jarri grabadorak martxan. No, ze plane da, esan daiteke zerbait? Bai, hau, hau... Eh. bo, proiektuaren inguruan, baita? Bai, bai, bai, bai isilpean mantendu dugu oren txarte, baina gaur jakingo duguna da eh, Euskal Agentzia Espazialaren lehen bidaian, benetan ze gertatu zen. Esko jarratxirlak babestuta, bai. eh? Oazen ah, ta. dutera, oazen. Aste antero Matxura buruan da ibili munduan Aste antero Gura burua, gura burua, gura Gabon, entzule, agurgarriak. Ongi etorriak, misterioaren zakarron zira. Gaurko saioan beti bezala, odola izosten duten historio harrigarri bat ezagutuko dugu. Gure erakundeen zerbitzu sekretuek, urtetan Ixilpean mantendu nahi izan duten historio bat da. Euskadiko agentzia espaziala ez da hain zuzen eusko jaula txirlaren zailarik ezagunena. Baina horrek ez du esan nahi, ez estenik. Bai, arritutako entzule misteriozale estimatua. Euskadik baditu bere kosmonautak. Euskonautak bezala bataiatu zituzten eliteko talde bat sortu zen. Eta aukeratutako euskaldun batzuk espaziotik bidaiatzeko prestatzea hilburu zuen ekimena abian jarri zen. Espaziotik bidaiatzea oso gauza zaila da. Sekolako prestakuntza fisiko azkain, Euskonautek erabiliko zituzten punta-puntako tresnen teknologia ulertzeko beharrezko prestakuntza behartuten. zuten. Tamalez, horretarako horrekonturik ez zegoenez, Euskonautek lau egunetako kursilloa egin behar izan zuten argomanizeko paradorean. Hori bai, sekulako dietekin. Azkenean, erabaki garrantzitsuen hartzeko unea iritsi zen. Hasi erabatean zeunden, hogei euskonauta autagaietatik, bi aukeratzeko unea algia. Bi baino ez zirelako sartzen, katxarro bat espazio untzian, azken uniko murrizketekin, tamaina txikitu, zioten, eta. Bi eroi hauen naukerak eta, uste baino errezagoa gertatu zen ordea. Eusko Agentzia Espazialak, Eusko Nautei, ordainduko ziena esan zietenean, bertan geratu eta hanka egin bi hautagai bakarrak aukeratzea erabaki zen. Momentu horretan, lotan zeuden bi ausart hauek, gotzon txongilo, ez du, eta gorka mikaze larri langabetuak ziren. Eta beraien patua etzen edonolakoa izango. Martitzera helduko ziren lehen bi euskaldunak izango ziren. Mendik aurrera, beraien kode izenen deituko diegu. Ez kapitaina eta larri kapitaina. Biei, kapitain rangoa eman zitaien beraien arteko liskarrik ez sortzeko, badakizue. Eusko jaurratxirrak guzti hau isilpean mantentzea lortu zuen. 2000 eta maikako urtarrilaren hogeita batean katxarro bat espaziuntzia arabako lautadan, saldu ondo inguruan. Zegoen kabo txuskero izeneko aireratze base sekretuan, beraien bidaia hasi zuen arte. Asiera baten tena ondo zijoala bazirudien ere, gauzak beti bezala, okertu egin ziren. Gure saioak, bidai osoaren grabaketak lortu ditu, esklusiban eguzki sistema osorako. Eta, jarraian, jarriko dizkizuego. Hone hemen, jaurtik eta momentuaren grabaketak. jo, jo, ba, hau, untzi bat izateko, nahiko txikia da, ez da? eta hemen eman behar ditugu zen hiru asteak? Hiru urteak! Z zer? Hiru urte? Dena ondo badoa, vamos. Ba, ba, ba, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, naztu egin naiz, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, Eh, lasaitu, larri, lasaitu. Eh, aizue, um. Ah. atera lazazue, mendi! Alperri da, alperri da, hostie, ateak itxik ustela ja, ez izuten zuten. Baina, irurte, eh, hemen barruan, atera gabe, eh, ez, ez, ez, ez, ez, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, Nolatan la tan saude su ahí las ikusten hau. Amezka isto bat izango da la okerragoa. Amiga esto. diozu baita Dios se va a hacer duk. A mecha Ametsa! Ametsa! A mecha. A mecha. Se mecha. Irurte lotan, irurte o no son tan vuelta que maten. Mmm. Ya cerca y ve. Ay, ni de TALO, TALO! Baña, baña, baña, baña. Ser. Azu, azu. Es alza de gurero la neguita a gusto dueno bat izango, salgo, e, e, e, ez, Eso es eso nos que que va, ba, que va, ni ez naiz soy taco, es es. Uf, ah, eh. UNE ahora sai tu, Un nauten bildurra sartu ZAI! coche. Baina, baña. Y Ziko gara egon, noiz bait logurea joango zaigu azkenean, ez da? Lasai, dela horrikusia daukata! E, eh, beitu, bia, biontzako hain aloikeko pilula karritut. Beitu, beitu, beitu, beitu, beitu. Beita, beita, beita, beita, beita. Boltsa soa pilulaz eta gara ardolataz betia. E, e, eta arropa? Non ekarri dituzu zure gauzak? Nire gauzak? Bai, baina ze uste duzu, ba, oporretara guazela, ba, iru urte hemen behar baditugu hemen sartuak, galdera bat egin behar dizut. Eh, eh bota, ber. Atera baino lehen oinak ondo garbituko zenituen, ez da? Eh, banik ere badu galdera bat, aizu, eh, eta ze jango dugu? Ah, ah, ah, hori bai dakitala, mira, mira, kutsa hortan, baske kotxinolari zenterrekoek prestatu digute iru urte hauetarako beharko dugu janari guztia. Mm imaginatzen ditu ze gutiziak zizkibuten ikusiko duzu? Baskeko txinerari kotxinelari zeinte, eh? Iru urte osorako janaria kutsa txiki horretan? Txantxetan zabiltzala. Ez ba, ziur naiz kutxa hau solomillo eta txipino izaporezko pilura desidratatu txiki ez betea dagoela. Mm. Pelikuletan bezala badakizu, bokadutxo txiki batekin asetzen zaituen horietakoak. Eh, noski, beraie prestatzen dituzten pintxo eta amaiako arrazioak ikusita, ez dut izaiak pilula batean sartzea. Putos mini pintxo, eska. A ber, a ber, a ber, bai, bai, bai, pirula desidratatuak. Hemen hogeita mar kilotako patata zarea baino ez dago. Zea deitxuak baskeko txinolari zenterrekoak. Kabra, ye, keiko. Hau da. Begira, notatxe barrak atitxasita, a ver, a ver, a ver. Barketo mutilak baina krisi garaiak dira. Badakizue, denok egin behar dugu efortu bat. Bestalde, gure zukaldaria dituaren esanetan, Andonikolo azpijoturi zen esanetan patata, patata gordinak duen fekula oso egokia omen da espazioa bidaietarako Eta ona hemen bere azken sorkuntza Fekula kapsula Fekula kapsula Hori bai, arrazionatu beharko duzue Patata erdia eguneko Eta patatin, patatin, patatan <laughs> Eta bai, bai, bai eh, Fekulako otor duak egingo ditugu, dio larri. <laughs> En fin. Eh. Aizu, aizu, aizu. Ez zertzek guten ordenagaiua, pizteko ez zartu? Ostras, egia da. Piztu, piztu, piztu, piztu. Piztu larri. Iozui honbe atzi miak izan eordenagaiua naiz. Honkietorriak atxarro espazioen zirak eserriz aitezte, eta jarri zerurtasun uala. Segurtasun zer? Zinturoeak Ah, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Baiba la leche, eh! bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, tamankul honek funtzionatzen du! Egan doa! Ah, ah. E, eh, arri garria da, tio, uste nuen lertzera zijuala, beno, beno, beno, beno, beno, beno. Ba, ni pilulatxo bat hartzera, noa, eta lotara goxo, goxo, goxo. Nahi alduzu pilula bat? Ez, ez, ez, pixka bat itxaron badut, sekulako pista daude mendik. E, e, e, e, e, e, e, e, e, e, Puluhan. Tadinya munduan. Sudah, puluhan. Tadinya munduan. argi marg, ni ez naiz tontoa! Tuntuna zuzara! Etorri eta aprobetsatu gure eskaintza bereziak! Estokean pilatuta ditugun lehengo denboraldiko produktuak aurtengo prezioekin! Erosi orain emendik astetara merkeago egongo diren produktuak! Azken egunak dira! Mangi marg, ni ez naiz tontoa! Ni patxi naiz! Eskaintza bereziak! Telebista, erraldo ja! Ipurtzulotik begira, baino kerrago ikusten dira, baina baina erraldo ja! Haundi ja! Kristona! Mia iruida, eh? Euretan bakarrik! Eta orain gainera, erosi bat, ordaindu bi eta bigarrena doan aterako zaizu. Smartphone dotoreak, guztiak bezala segitu edapurtzen diren oietakoak, baina dotoreak! Milaka aplikazio erosten, jalanen entzako xosak astatzeko aproposak! Boste eta lalo gehitei eupe bakarrik! Eta azte honetan, iru baino gehiago erosten dituenak laugarren bat eramango du etxera bat doan! Eta rogora, zure erosketak zu zeuk eramaten baditu zuetxera, ez dizugu bidalketak obratuko! Mangi marg, ni ez naiz tontoa! Tontoa, zuzara! Tontoa, zuzara! María. Bueno, yo me llamo María y soy estudiante de Administración y Dirección de Empresas. Yo voy a votar al PP. Felicidades, de corazón. Porque confío en que usted tomará medidas para que los estudiantes cuando acabemos la carrera pues tengamos asegurado un puesto de trabajo. <laughs> ¡Qué bueno! Y yo quería hacerle dos preguntas. Vamos allá. ¿no? Una, que, ¿qué medidas eh, incluye en su programa para crear empleo y, en segundo lugar, eh, qué, medidas incluye para apoyar a los jóvenes emprendedores que no tienen acceso al crédito. Esa es la gran pregunta. Vamos a ver. Eh, eh. las neuronas están fritas. A ver si es capaz de contestar. En un minuto. Cuando te hablan entiendes bien las palabras. es que eh, me, ha pasado una cosa verdaderamente notable. ¿Te encuentras mal o algo? Pues para que lo he escrito aquí crear empleo para a los jóvenes emprendedores. Medidas para crear empleo y los jóvenes. Bueno, crear empleo y yo creo que hemos tratado este tema. Excusas sobre excusas. Fundamentalmente. sociales, sí. Claro. no, pero crear empleo fundamentalmente es eh, eh, animar la inversión. Hombre, eh, y para eso generar confianza y luego restituir el sistema financiero para que haya crédito. Y luego hay, sin duda alguna, eh, muchas, eh, muchas medidas, que es eh, las bajadas de, impuestos que hemos dicho a emprendedores, las bajadas de cotizaciones sociales para la mayor contratación de jóvenes. Y hay un tema que es capital, María. Hoy, caramba, no me digas. Que es, sobre todo a los jóvenes, es que hay que decirlo así porque es la verdad. Vale, vale, vale cuanto más sepas, cuanto mejor te formes, cuanto más te preocupes, cuanto más estudies, cuanto eh, ¿Seguro? Eh, más eh, vida tengas, ¿Cómo? más vida tengas. Yo lo suelto si cuela, cuela y si no me la pelas mucho mejor y muchas más posibilidades. ¿Pero qué dices? Madre, Ocurrió lo mismo en Marte Y ahora, cerditos en el espacio. Deslibera tu egimnala, barcato. Deslibera tu egimnala, barcato. eh, zer, zer gertatzen da, zer gertatzen da? Desbideratu egin markatu. Zer esan nahi duzu, desbideratu egin garela, baina ez altzara bat Zi Ziesta dotatzen harri nintzen sistema operatiboa zitzio ikatu egin zait, eta desfragmentatzen harri nintzen. beno, beno, bero, bero, lasaitu gaitezen. Non gaude ordenagailu, non gaude! Ui auskalo, edozen lekutan egon gaitezke. Nola? Ez dakizu non gauden, baina zuzur dena gaio mota zarazu! Gordena galtua izango da gian, txikito hau. Zer nahi duzu da? Berreun mena poliz kolotorra dut bakarri. Badakizu? Krizia dela eta eusko haurlat zirlak egin behar izan ditu alor justietan. Baina euskal irriguruzko informazio turistikoaz dena dakit. Zer hakin nahi duzu, baluarteko programazioa, duen enena, zakardo den borraldia noiz den hakin nahi duzu. Jaber, oizko jaurla txirlak informatikoaz duen ikus puntu tibikoa. Kaunio! Galua gaude! Hau zinez gaitzala! Itxaron, itxaron, baina, baina, ordena gailu, preste zero deo zer egiteko gauza izango zara ez da? Ez ez ba, atraste zara honek gauza bakarra indezake! Txorakariak esan, ostia! Ez, Beste a bat egiteko po programa Tutanamo Irre. Musika jarri dezake. Ah, e, e, e, eta ze musika mota duzu? La oreja de mayor oreja tamos el ales talde en disco esaten izuna, hau amez gaizte bat gara, tio. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, lasaitu egitezen. Ordene gailu, jarri abestiren bat. Ondo da, baina orda indu beharko dilazue euro bat abesti bako itzeko, ez da herri berre dirua orda intzeko programatuta nago. A, aztu musikarena, ideia bat izan dut, bidaiatzen bidai atzen denbora kopurua jakin gure gutxi gora bera posizioa kalkulatu dezakegu. Egia da, tio, ostia, ordena gaioa, ordena gaioa, a ber, a ber, zema denbora pasada atera gilenetik. Ha, ha, ha, ha. Zuerotuta zaude, horri kalkulatzen zaiatzen banaiz, Azte Astebete lako zintzilikatukona ez fijo. Baina zer dau! Isu ordinazioa! Egizu esan dakoa, ostia! Kapitainaren agindu zuzena da, eh? Eta beste kapitainaren ere! Non gauden jakin behar dugu! Lili boz, erosi mapa bat. Gaitzazu pilota automatikoa, ostia! Ordenagailu, a ver! Eskuz voltatuko dut bere norabidea! Az, animo, animo, animo, eman, eman! Ea! Ea! Ea! Ea! Ea! Ea! ¡Ay, ay, ala, ala, ala! ¡No subas, no subas! Eh, ordenai, ordenai, o sea, se, eh, eh, jarri pilota automatikoa berriz, vale? Diru dienez, volante apurtu egin du norbaitek, eh? Erne, erne, emergentzia, emergentzia, planeta batekin talkai itera goaz. Berriz diot planeta batekin talkai itera goaz. Zer? Joe, hau bidai miserablea, non utzi dituzu pilolan, teo! Ah! irratia, Sube el telón, ustedes que son unos genios. Sube el telón, Subo el telón y se ve a un montón de cerdos cayéndose por un barranco. Cierra el telón, sube el telón y se ve otro grupo de cerdos cayéndose por un barranco. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo? ¿No sabe? No. La caída del imperio marrano. Ay, Dios. Klinika kakakaka da berren pozoigo sokiak. Nazkatuta zaude zure seme alabeen negarraz? Ez dakizu zer egin etxeko txikienak isilarazteko? Aurrak beste mugitzen dira zuk ezin duzula ez da txedenik hartu? biurri txiki hoiek estresa besterik ez dizute sortzen? Bakea eta lasaitasuna zer den aztu altzaizu. Lasai! Klinikakakakeka daberen ternaimenek erabateko irtenbidea aurkezten dizu. Tranquiza plastin forte infant. Guraso eloa euneko eunean bermatzen duen bakarra. Akatu ezazu aurren bizipoza gure pilula miragarriekin. Kataturiari esker lo egiteko garaiai itxiko zaizu, azkenean! Bos mota ezberdinetako zapore gozotan datoz, zure monstruituari gustatzen zaiona topatu dezazun, zure lasaitasuna eskuratzeko. Pentotalgo birolak! Metropodramato pilulak! Sekonales betetako bomboiak! Nembutale regaliza! Zikuta eta mandraora pastelak! Eta zure arazoan erabe kabroioiek badira! hogei euro zinemara juteko! Orain gure Trankizaplastin Forte Junior daukazu! Kalimotxo eta Red Bull zaporeetan! Euneko eunean eraginkortasunan erabe astunenekin ere! Noez voltatuko den edo non ibiliko den zure buruari galdezka? Emaiozu! Trankizaplastin Forte Junior! Eta irteteko atea ere ez dut opatuko! Eta kasularrien entzat! Obiton Plus Morte Azkenean arnaza hartuko duzu Txikiek arnaza hartzeari usten diotenean Betirako bakea hartzen dutenean da berren Pilula miragarria Zure guberri gaua, amezgaizto gaua bihurtzen badute Kantari datozen aurrak Zure familiaren agnostizismo osasungarria iraintzen duten urteroko kanta kristau madarikatuak jasateaz aspertuta zaude... Lasai! Hemen duzuta! Klinika kakakakakadaberren azken asmakizuna! Gabon, Gabon kanta exterminator! Zure txeko atean eroso eroso eta erraz montatzen den gaiu berritzaia dugu! Bere sensore sofistikatu eiesker, Gabon kantariak detektatu eta bere teknologia berritzailea erabiliaz hasi baino lehen isilarazten ditu. Zure txeko pakea ezingo dute izoratu aurtengoan ez. Zeren zai zaude! Deitu 666-666-666 telefonora eta eskatu zurea Gabon kanta clínico esker Beste Kliniko cadaver. Produktu bat Y ahora, cerditos en el espacio ah, ah, ah, ¡Esto! ¡Ragundo! Zer arraboa ari zein gertatzen. Dena buruz bere ikusten guz. LASAI sai Oh. Nire lagunduko izut! Zer gertatu da? Zer gertatu da? Hora ez ez dut zer ikuste! eh, lazai, lazai, lazai, lazai, Pizka bat apurtu zaizuela uste dut, eh? Esto, eh, eh, eh, txiburuari eskuarekin, eh? Eta, bot, txe pizka, botikina ari eh? Botikina, eh, uste dut hemen dintze, Bai, bai, hemen dago, botikina! Azkar, azkar, azkar, zote, bioz, zote, bai, bai, bai, noa, noa, bera, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, pizka bat hemen dintze, ah, eh, ah. pizka bat, pizka bat hemen dintze, ah, eta hondik ere bai... Zertan ari zara? Eh, lasa, lasa, segitu dute, eh? listo! Ah! ah. ireki begiak! Eh. Non zaude? Ai, mala ba leche! Barkatu, barkatu, barkatu! Eh, Naz du gina ez, eh, eta alderantzin zipini Itxe ah. Eh, ez duzu zentzumena galdu, seina leona, eh? Ze, ze buz? Eh, ez, dekin. Ondo, ondo hau uste dut. Beno, beno. Zorte hau duki dugula dirudi, eh? Planeta hau basoz josita dagoela dirudi eta espazio ontzi ez dago izorratu egia, osea, que... Bueno, oye, kapola tera barko gara, eh? Ah, Ah, ze baina, ah, Ere, hanka, nire, eskubiko hanka, hanka galdu azkar, azkar, hartu botik dagoena eta lagundu odol jario eta etek. Baina, de eh? Ba, baja una regla! itxasgarri tutu bat baino ez dago! Kola multiusos klinik kadaber! Zer da, hau! Zure lepoa konpontzeko erabili duena, ekarri garri! Azkar! Oh, odol ari, inaiz! Ba, ba, ba, ba, ba, Orain, orain nire zangoa topatu behar dugu. Uf, dantzan aritzeko erabiltzen duena da gainera, bekatxe da mar. Eh, eh, eh, oh, eh, oh. eh begira, begira lehiotik. Arrago, eh? zure hanka da. Eh, hanka, eh, eh, egia da, guazen, guazen azkar. Pe pegamentua lehortu baino lehen hartu badago, <laughs> ah, ah, ah. eh. Eh? Baina, baina men bota zer dia baino ez daude, non dago nire hanka? Anka gindu! Be, be, begira, begira! Odola eh? rastoa, bas hortan sartzen da, norbaitek zure zangoa baitu du! Joazen, mirkau eratxe, barrezku batu behar du, eh? Joe, nire, joe, nire hankadala, ostia, niretzako balore sentimentala handia du, eh? Entzun, entzun, musika arraro bat dator basotik. Eh, ez da lurtarrak, beste planeta bateko biztale batzuekin, gure lehen kontaktua egitera guaz. Ta, ta, eh, paritxura honek, kime eh, kaltsi da mar. topatu behar dut, eh? Baina, ja! Begira, begira, begira, begira, begira, begira. Hor daude. Zu eh? Ah, bilduak. Zer? ah, ah, ah ez zinezkoa da! Baina esan zer gertatzen da, zire ikusi, tio, itxularra dute ez da Txerriak dira! Txerriak! Ze, a a a baina txoriak dira. Oh, izugarria da. Eh? Planetan evoluzioa ezberdina izan Hemen txerri espezie dominantea izatera heldu da. Hau da horkikuntza. Obatuak egingo gara. Xo, xo, xo, xo, xo, xo. Entzungo altuztera, hostia. Begira, begira, begira. Eta zer da hori? Eh? Pertsona batzuk? Eh? Gizakiak? Eh? Pertsona batzu dituzte baituta! da? Oh, eh, egia da. Eta zer egin behar dutela baino horrekin. Eh? Eh? ez! Eh? ¡Le pongamos tu diete! ¡Ah! nazka! un azca! ¡Oh, ¡Hostia! nazten ari dira! ¡Ah! ¡Bateko guía sartzen du probatzeko! ¡Ah! ¡Ya, ya! ¡Tripak atera dizkie! ¡Eta, eta, Pandilla batean sartu Eta zutara jartzen dituzte gizalakoak Hoi bai, gira zan beste patatakin azkatu dago, eh Eta eh, korren usaia ez da batere etxarra, eh badakit! EH! Zerri alenak! Utzi nire laguna eta bebean kapakean! Espazio tikatoz! Pertsonek txerria jaten dituzten planeta batetik hain zuze! E, e, e, ba, ba, ba, baina gauzak asko aldatu dira, eh, azken bola gure planetan. E, eta horrein, txerriak eta pertsonak bakean bizi dira. Inor, inor jangabe! iruditzen zaizue, eh? E, ezin algen nuke guztion artean bake elkar bizitza bat eraiki. Egon izelitzi mu berbazi hori! Zuek ez zarete estralurtarrak! Zulo bens batean sartu eta denboran bidaiatu duzuen zuen astronautak klasikoak baizik! Lurra zaudete, zuen planetan! <laughs> Baina, bimiala neure eta berroita mar, urtea gutxi gora bela! <laughs> Tanoak iztuzu guzti hori, eh? Ba, ba, klasiko bat delako! urte sasoi hontan zue bezalako dozena pare bat ertzen delako urtero urtero, dio. Atza faldu genituen azkerekoa, <laughs> Orduan, hau, lurra da? Lurra? Baiet, ba, ara, ara, bimia eta bide garen urtean hasi zen dena. Santoto asame, santoma, santoto bat segun erako Fukushima egindako txistorra partida batez zabaldu zuen izurritea. <laughs> Ia bete gutxitan! Gortuko personak guztiek itzegiteko egiteko eta pentsamendu astraktuak edukitzeko gaitasuna galdu zuten. Gizateriaren gain bera izan zen. <laughs> eta mende bat beranduago munduan zen animali ederrenaren txanda edu zen. <laughs> eta txerriek, eta txerriek mundua dominatu zuten. <laughs> baina, baina, ba, baina, baina, baina, gu, gu, gu gara, eh? Zer, Ez, ez, ez, ez, ez, ez, hori veganoa izatea da, ez Las Vegas eko. Ah, vale, vale, vale, vale. Ah, haze, haze historio ba, polita. Baina, tira, gu baino lehen, eh, baino lehen, gure gara usadio bat egiten utzi behar diguzu, eh. Bai, bai, bai, bai. Eh, Gure galaia norbait jan baino lehen, abesti bat abesteko kere ematen zaio, bai. Ah, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, azken abestiaren usadioa deitzen da, eh, Tira, Gira, ba, abestu, venga, abestu <laughs> eh, ba, Barkatu, barkatu, baina, bai, bai, zu, zu, zu Eh, Pasako zen idake nire dan, dantzaiteko behar dut, eh Baina nasei, dantzaiteko eta listo, eh, gero bueltatuko izut, eh Apa, eskarek aso, eskarek aso, eskarek aso, eskarek aso, eskarek aso, Ben, beno, eh, eh jarraia ale abestuko dizueguna bestiak, badu mezu barbi bat, bai, <clears throat> eh, txerrion eta pertsonen arteko pakea lortu daitekela, alegia. <laughs> Ez es que, es que, es que, es da nire herrian iristean bere solstizioa Azerritan txerri iltzea Zadioa trikin osia rapatu Nagero alai dantzatu Artuan imalik izanakoa Oto luztu eta bano domeroa Aunazka zer egin dizu bat ala Tratatu dezazu Zaterriak Besterik ez zalda Zaten txerrien herriak Infartoaren bila Jantzak txistorra bila Hau da gure gastronomia Zaterriak Zer egin dizu Ba, asca Turta, turi, zarakua Ezin daitek esan divertigarria denik Bigantxo zorroztu zantzea sudurretik Zauduak ez duntzuteko banderua Eta trikiako kodeu Iruntzi bat oiukatze Artuan animali gizarakoa Oto luztu edan odolmeroa Aunazkaz eta txerriak Zer egin dizu ba ala Tratatu dezazun Eta Besterik ez aldakaten Txerrien herrian Infartoaren bila Kantzak txistora bila Hau da gure gastronomia Da txerriak Zer egin dizu ba Aska gizarako Ah! herriak zer egin dizu ba hala datatu dezazun Katxerria besterik ez aldakaten Jerrien herriak infartoaren bila Kantzak txistorra pila Hau da gure gastronomia Katxerriak zer egin dizu ba askatu zazu gizarako bat. Ez da gita, ah, ba, eh, ospatu esagun San Tomas, baina bihurtetan behin, Bale, ba, bale, bale, bale, bale. Zerriak unkitu ditugu tio, behintu, negarrez hasi dira, umeak betala, ailea... dezagun, korri, korri, Azkar! Venga, bueltatu gaitez ere espazio Guazen, venga! Ordena galdu, Azkar, bueltan goaz, jarri motoreak martxan! Horriez ideskoa da, ez naukaguna zoioi. Depositoak utzit naude. Joane Povilay agite por combustible ajeno en Oso la bestia terra tzenzen. Zer! Nola! Madarikatuak! Madarikatuak! Nik madarikatzen zaituztek! Eusko jarra txirla! Madarikatuak! Orden agailun azkagarria! Hemen geratu behar bakara betirako! Ez dut zure hauts badarik antzuten nahi! Ez, ez bezeliz! ordena nahi unaztea nahi izkolain programazko ditute zanutzeko! Ez, ez egin hori! lanuntza. el cabroear, el puta, lo lo ¿Dónde estás, corazón? No oigo tu palpitar, es tan grande el dolor que no puedo llorar. Eres tú como el agua de mi fuente, eres tú. Eguberria guetan etxeko txikien entzat jostaiua proposena topatu nahi antzabiltza? Utzi! Klinika kakakakakak Txungo den da katalogaren esku! Beti ere bere etorkizunerako onuragarriak izango diren joko pedagogikoekin! Monopoliaren sortzaien eskutik, Mangipoli! aurrentzako lehen burtsa parkea! Zure semeek jolasean ikasiko dituzte gaur egungo bizitzarako baliagarriak izango zaizkien hainbat trikimailu! Aha! Kalifikazio agentzien laukitxoan erori Zure zorraren arrisku tasa laureun puntutik pasa da! Iru txanda bota gabe! Joe, beti niri tokatzen zait! Joko didaktiko ni esker, zure semeek ekonomia berriaren arauak ikasiko dituzte! eta orain lehen gai eta janarien prezioekin espekulatuko dut eta zuk berriz ordaindu beharko didazo <laughs> Jode, nire beti gobernoa izatea tokatzen zait, Bankero izan nahi dut Ba, jokoa nirea da, Ta, ni ez bat nahiz bankaria ez dugu gehiago jolastuko. Bueno, vale, gobernoa izango nahiz Presta itzazu zure semeak biziko dituzten garaietarako! Zure oinarrizko soldata lare honta berroita gara eurotara jeitsi dizut! <laughs> Eguen la leche! Eta grema oro korraren laukian erori naiz berri! Gogoratu! Etxeko txikientzat opario berena! Mangi Poli! kadaberen ternaimenek aurkezten du! Anita satanika, batpint satanikoa! Etxeko txikiai errealitate gordinera moldatzeko behin betiko jostailua aurkezten dizuegu! Zergatik batallatu behar, Nero Elizara ez badekio txuanko. Zertanako erakutsi jainkoa zer den, Gizarte ateo batean, biztiko bada Uti jazule lokeri guzti horiek! Eta opario zubelea izona monek segulo opario poesioten jontarioa Opario zu, anita satanika, pampilla Ha ha ha ha Makotina betroiha! Maldita satanita bambina! Ez aldi ezberdinak nauzkame bolzatua! Eta haun zure seme alabari modio dela lagunekin! Gaur egun modan dauden gauza zirteniteko! Bogame! Bogame! Lain sorta ederra! Pasotismo eta utxala den gizarte honetan bizirauteko! Ha ha ha ha ha ha ha Zapaliko! Beste, kliniko kakakakadaber enternaimen produktu bat! Gorroto duzun lagun horrentzako paripenagarri baten bila? Zure zenide edo bikoteari eguberdi oporrak izorratu nahi dizkiozu eta ez dakizu nola? Oparitu! Rekoko kopilazio pila bilduma! Berriz ere egin dugu! Bai! beste diska bat bete dugu dagoeneko denontzat jasangaitzak diren abesti bertsionatuenen bertsio berriekin. Rekoko pillazio pilla biluma! ez dizun da Rekoko kopilazio pila bilduma Euneko eunean jasangaitza gaitza Lehengo urtekoa baino asko zobea Baina datorren urtekoa baino okerragoa noski Artzazu mendekua lehengo urtean oparitu zizkizuten etxeko zapatila izugarri oiegati Aska gaitezan Zan Betiko betiko antituguna besti hoien erreke erreke terreke remasterizazio berria berriz. Iztorratu ezazu egu berria falosteko giroa. Rekoko pilazio, pila biluma. Iragia erdian, erdazu, Zurekia eskuetan, bat egin Erera naituriko da Hale bizizango gara Zurien txu Edo zoi Rekoko pilla zio, pilla bilduma Zure ondoko entzata txeka bebermatua dago, hor dago, zedo, kumentu E, eh, azkenean, hartzen dugu, ze, no, no, maiek, eh, zea profezia horiek Ba, ara, ara, ara nondik, nindia mm. tamabe garrengo Santo Tomas egunian, Santo Tomas egunian Izu errizko, eh, ez dakit, ba, bukaera irutxiko Zorritea, zabalduko dute, txistorrarekin, txistorra adulteratuarekin Fukushiman txistorra egiten zenik ere, genik, baina, Gure mezua, eh, bueno, gure jaso zeuken dugun ba, mezua. Bueno, guk hemen, ba, ba, ba, jaso eta jarri besterik ez dugu egiten, eh? E, e, que cada palo aguante su vela, eh? Ba, Eta, bueno, matxereiro, ez ba, atarren astean, eh, mire gara, bueno, gabona pasan tolen. Bai, guretzat zurien ez. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Eta, bueno, agurtuko gara, eta, emendikaren, bueno, musu handi bat, eh, guztien zuten zuten, eh, eta, bueno, baitare, Ba, bueno, amerikan eh, Mikel, Mikel Ugarteri, eh, izaera taldeko gitar joleari, ba, bueno, mm. ba, dagoen tokia, ma, ba, besarka da ikaragarri bat. Bai, batzutan puta gertatzen dira, ez da, bai, eta, eta, eta latzak dira. Bai. dios, gabon la hostia, eta, bueno, bueno mas, egin ba, kontzertu eguna zutenean, larru joan den larru batean, iztripua izan, bai. Tira, ba. eta, eta, bueno, dezakegun bai. erori, eta, eta, bueno, atza bertan zan, eta, eta, bueno, Ba, albiz trazgarria Bai, eta hoize. musikarian oixe, guztion Oixe, oixe esan zuna. egin dezakegun gauza bakarra bere musika kainer hori beste behin ezta Eta oixe. Eta gure entzulei esatea horrengo azten garela eta Eta tope Eta Zago pako, horrea, horrea, beti Gusten zaitu ustegu, ba, izaerarekin Oixe, hau poniken